this is very w 사마리아 이고릎 w h 가라앉세자 레위기들은 야벌 야벌 선포했을 때 레위기들은 아 이스라엘 이스라엘 약 여섯이 받았대. 어떻게 막 영웅생 보일지 조금 이게 보보 보호 보 보호인 말인데 불필요시 아 이스라엘 사마리아 무엇이냐고 공부했습니다. 이렇게. 믿고 믿으면 소스는 있어 아니 맞습니다. <laughs> 자, 사마리아 기득은 이스라엘 기득을 쓰는 호요라와 같스만의 오른 문것이 만의 문것인 게 호요라고 하죠. 이스라엘 집에서 호요라와 같스네. 이게 아, 델베가 델드스 모습은 이스라엘이죠. 더 드레스 모습은 байсан юм юудаг байсан. Энэ хоёр улсаар хамтсан Израиль Самари хүмүүс эзэг. Тэгээд Израиль хүний хувьд тэдний амар болоод Израиль хүмүүс болоод тохгүй байсан. За, Эли Самари имэрхүү хоёр тий гараад ирсэн. Дахиж энэ гурав хүнтэй байгаа. Үүний дундаас Эли тэгээд дахиж энэ хоёр хүний тухай жоохон тайлбар өгөх. Дайрсд ороо дайр дайрсд гарах учраас гэрчилсэн хүний бүр туслахаар гэвэл гардыг тусдээ тусдаг суулгах гэхгүй. Тэгээд түүний тэгээд гээд тэр чигээр мөргөл мөргөлхөж яаж байсан магадгүй аргагүй. Бидээ зүйж болсон. Зүгээр яа хүмүүс тиймээ хүмүүс байгаа хүний туслахгүй туслахгүй явах нь тэр нь сайн биш байх гэж Тэсгүүхэн Леви ясан үндсэнний нэг гишүүн яагаад түүнийгээ тохихгүй явсан гэдэг тийм ээ. Энэ хүн биднээ мөрөглөөр яаж байсан баг. Тэгээ хатер өөр хүний зүсэндээ гарч болохгүй учраас тэр дэгдэргээр явсан. Тэгээ шалтгаан байсан гэдэг юм. Тэр шалтгаан юу байсан бэ? 이 눈이 볼든 약 죽에 대한 이 모르고 죽고 싶은 저양자도 시했어. 그래 아인 잔다. 디베스 못 잤어. Би танд тусах хэцүү штэ гэж хоолд нь харагдаад байна. Би биенээ хайрлах гэсэн чинь та гэрүүлэх хэрэгтэй. Би манай гэрүүлэх хэрэгтэй. Нэр үүсэх үйлсэн цаны эцэн миний амьдрал дээр маш хичээгээд арга байх учраас хулгай хийгээд өөрийнхөө асаад мөнгө аваад явсан. Ийм юм. Тэгэхээр гэрүүлэх хэрэгтэй хийж байгаа хүний хийсэн зүйл 보 a s o l j e o b m e 되게 요 하나 소독시켜드릴 줄 없습니다. 아시 어려 그때 간판들아 스카더라 우 어려 다나스 아스라스라 고짜지 일장다 에코가 개프게어 아산테베 이키는지나이 경우가 있습니다. 그 개를 후에 수아 숫자가 있는 게 충격하겠지 이러세요. 그러 키워드를 저 같은 Тэгээд маргааш дараа ихтэй гэр бүлийн төлөө зөндөө үзэл шингэр хийх юм байна. Гэр бүлийн төлөө яасан. Эсний ханараа ороо ирээд яг уу асаан тэгээд би би чи төлөө ийм зэрэг хэцүү гэж уурлаад дээд хууль би хамгаална гэж энэ санаагаас боловчсон гэдэг. Тэгэхээр зөндөө юм айт. Амьдрал дэс бас айлаа. Би хийх гэсэн. Гэтэл чинь чинь Левит хүн чинь чинь эндээ шалтгаан байсан учраас заавал тэр гэрсэн хүний гээд харах болохгүй шалтгаан чинь тодсаар тодрой байсан. Тэгэхээр яагаад гэвэл Мозе зөвсөн дайхгүй хэлхийн дотор мөргөлд орохос өмнө цусны хавитийн түүх харах. Тэр хой байсан учраас үнийгээ сахин тул энэ биднаар хийсэн байх байсан юм Dienstleister para хорондоо эцэгтэй маркетинг эцэг гомдож тийч уусах боломж байна. Хэрвүүлийн төлөө би санаа хийсэн би өөрийнхөө дээр дисөрөлтэй үйлчлэсэн чинь Хасчууда. Харин тэрийн эдрээр овсоо борсоо тэнгэр бүр хаан тэнгэр үүд хараад хаан энэ өдрийн өсөндөө тантай ажиллаж татрахаар дөрвөхгүй байл. Гол эдгээр сургууль өнөөдөр өдөр тутмын таалх бидэнд хайсан тань үнэхээр таарч байгаас цагирахгүй байл. Том зүйл нь маш амжилттай хийх мөрдлөө энгийн амьдрал бидний бидний зэрэг амьдрал